Տիկին Աղաբաբյան այսօր Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհը մի քանի ժամով փակ էր եւ հաջորավոր մեքենաներ ճանապարհին էին, ադրբեջանցիներն էին փակել ճանապարհը պատրվակով, թե իբր բնապահպանության նախարարության աշխատակիցներ են եւ այլն։ Ինչ է կարծում, ինչ կարող է դա նշանակել, ինչի համար է կամ ինչ նպատակով է ադրբեջանական կողմը նման սադրանքների գնում։ Ադրբեջանցիներն այսօր ճանապարհը փակելուց երկու հիմնական այսպես պահանջ էին առաջ քաշել։ Առաջինը, որ մենք դադարեցնենք շահագործել այդ դրմբոնի կամ ինչպես ճանկաթաղ, ներքին հորաթաղ եւ առաջացող այդ գյուղերն ընդգրկող երկու հանքերը, հանքավայրերը՝ Պողինձ ոսկու եւ Պողինձ մոլիբդենային։ Իբր դրանց շահագործումը բնապահպանական վնաս է հասցնում եւ երկրորդ նրանք փորձում էին իրենց այսպես շագերտավոր ինչ որ փորձագետների համար մուտք ազատ մուտք ապահովել Արցախի հանքերի տարածք իբր ինչ որ հետաքնություն ու մշտադիտարկում անելու։ Սրանք ինչ նպատակներ են, հա, այսպես ասած, հետապնդում։ Նախ եւ առաջ սա Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի բացահայտ, այսպես ցեղասպանական քաղաքականության հերթական ահաբեկչական դրսևորումներ, որը եթե հաջող ընթացք է ստացել, հա, եթե բավարարվել են նրանց պահանջները, դրա մասին դեռ տեղեկություն չկա։ Համեն դեպքում, եթե դա հաջողված լինի, ստացվում է սա կարող է դառնալ նախադեպ, որ նրանք կարող են մեր հետ այսպես շանտաժի լեզվով խոսել եւ ցանկացած ժամանակ փակել ճանապարհը ու ինչ որ դրա դիմաց պահանջներ ներկայացնել եւ բավարարել դրանք։ Բացի այդ, 1-2 նման փորձ եթե հաջող լինի, ապա նրանք հաջորդ անգամ պես չեն բավարարվի 1-2 ժամ այդ Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը փակ պահելով ու կարողանան օրինակ, չգիտեմ, վերջնականապես փակել այդ ճանապարհը եւ Արցախն ամբողջությամբ առնել շրջափակման մեջ, դրանից բխող հումանիտար, այս դեպքում նաև տնտեսական մեծ աղետի առաջ կանգնեցնելով, որովհետև ինչպես հայտնի է հանքավայրերը Արցախի տնտեսության լոկոմոտիվն են, առաջատարը եւ նրանց շահգործման դադարեցման կարելի հասել մեծ տնտեսական աղետի առաջականնելու Արցախը ու գոյատևման հնարավորություն պարզապես չի ունենալու։ Իսկ վերջին շրջանում շատ խոսվում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի մասին, կարծես թե սпасելի էին նաև այս ցադրանքները, ինչը կարծում ավելի մեծ քաղաքական նպատակով են դա անում, թե պարզապես այսպես փոքրիկ սադրանքներ են։ Նախ ես սադրանք բառը չէի օգտագործի, սա ահա բջջական գործողություն է ոչ թե պարզապես սադրանք երկրորդը նրանք ցանկացած նման քայլի գնալուց ունեն այսպես ասած պլան մինիմում պլան մաքսիմում եթե նրանց հաջողվում է այդ առաջ քաշած պահանջները բավարարել իրենք աստորեն իրենց պլան մինիմումը իրականացնում են եթե այսպես 1-2 քայլ էլ առաջ գնան նրանք իրենց արդեն պլան մաքսիմումն են կատարելու այսինքն հասնելու են նրան որ Արցախը ընդհանրապես կտրվի Հայաստանից ինչը իր հետ բերելու է Արցախի ամբողջական հայաթափման եւ գրավման ստանան իրենց կողմից։ Այսինքն նրանք այսպես ունեն մեծ ծրագիր, ու այդ մեծ ծրագրին հասնում են քայլ առ քայլ, քայլը հաջողվես, նրանք ավելի մեծ քայլ են անելու։ Ավելի մեծ քայլը հաջողվես, նրանք հաջորդն են անելու։ Այսպես հետևողական իրականացվող քաղաքականությունն է, որը իրենց արժեվ իրենք նպատակ դրել են ու ոնց երևում է, նրանք հասնում են դրան։ Եղավ, շնորհակալություն Տիկին Աղաբաբյան։